bera guardalanetan ibiltzen da, e, Ayerbe, eta bueno, ba, berekin, batez ere txoriak entzuten ibiliko bera, ikustea zailagoa izaten da, entzun eta beraien soinuak bere izten saiatuko gera. E, bueno, ba, daukan habitatan gatik, ba, bueno, ba, dauzka egazti arruntak, ba, gehiengoak edo gutxi gutxi ezagutu dizkegunak, eta gero, ba, bueno, ba, habitat edo baso mota bakoitzeko badaude espezie espezifikoagoak eta gero ba bueno, ba garai ere ba, e, gure lurraldea zeharkatzen duten hegaziak ere entzun eta ikus daitezke.